Eh, aste osoan eh, zehar eh, ekintza ezberdinak izango ditugu, hoietako batzuk berriak izango dira eta ba, gure ustez ba, impacto handia izango dute eta horrekin ba, erakutsi nahi dugu edo e, froga txiki bat egin nahi dugu ba, erakusteko ba, nolakoa izan daiteke irunen, irun ba, hemendik urte batzutara ikusiko dugu ba, e, nolan, nolako eh, erantzuna esaten, izaten duen bain bar ditugune eh, ekintza ezberdinak espero dugu ba, dena ondo jutea azkeneko urtetan egin ditugu ba, aldaketa asko erdigunean eta hasiera batean beti bezala ba, ba, pertsona batzuk, eh, beti e, kontran daude edo eh, kontrakoa iritzia izaten, izaten dute, baina ba, momentu honetan hemen bildu gara, jenarotxean dia plazan, leku berri honetan, hemen e, iru kale ba, oinentzako utzi izan ditugu, e, aparkaleku pilo bat kendu izan ditugu, kotxeak ezin dira pasa hemen dikan, eta hasiera batean ba, batzu entzaten baten zuen ba, mundua bukatuko zela, eta ezin izango zela ba, irunen aparkatu eta ez egotxerekin ibili, eta ba, erakutsi egin den eh, bezala, ba, ba, ez da inolako problemarik eh, gertatu, ba, parkatzeko problemarik ez dago, hemen eh, parkin oso handi bat daukagu, eta ere kotxarekin leku batera eta bestera juteko, ba, ere ez dago inolako arazorik, eta beti esaten dugunen bezala, azkenaldi honetan, erabaki izena, e, ari dena e, mundu osoan zehar, ba, oinezkoentzako ba, e, bizitze erresagoa egitea, eta bueno, ba, hori, ba, gogoratu ba, azte ezberdina izango dela, ba, muigortasurinarekin zer ikusia duten ekintza ezberdinak e, egingo ditugula, eta ba, azken urteetan egiten ari garen eh, bezala irun pizkanaka pizkanaka eraldatzen eh, ari gara erdigunetik e, kotxeak kentzen ari ditugu orain dela urte asko hasi ginen eraldaketa horrekin orain dela hamar urte baino gehiago hemen San Juan hasi zen eraldaketa hori eta pizkanaka pizkanaka ba, lekua irabazten ari diogu errepidei eta eta kotxei eta oinezkoentzako ba, ba leku gehiago daukagu eta bueno, ba, urrengo pausua kolon e, ba, zer ikusia izango du, hor egon da azken urtetako gakoa eta debatea beti, eta ba, aurten mugikortasun eh, aste honetan ba, hor egin nahi dugu edo hor jarri zen nahi dugu ba, Ba, begi guztiak eta ba, horre, e, eh, eraldak, bi egunetako eraldak txiki bat egingo dugu ba, ikusteko nola izan daiteke e, irun ba, datorren urtetan. Beraz, e, eh, urertu denagatik, bi gande, igandero hoietaz gain, beste bi egun hoiek izango dira koloni itxiko direnak, Azken bat ema ba, orokor bat egiteko moduan edo. Ba, izango da, lehenengo larun bata dela amasei. Lehenengo izango da larun bata amaseia, arratsaldean izango dugu bizikleta festa paseo kolonen. E, bostetatik zazpiak arte izango da bizikleta festa eta mosketa izango da lauretatik sortziak arte. Hortu bat lehenago eta beranduago, ba, ba bertan antolatzeko eta eta gero jasotzeko ba, gauza guztiak. E, igandean amazazpi, igandero izango dugu, ba, igandero arrunta, eta bertan izango dugu ba, ba, urtero egiten den ba, bizikleta martxa hori eta ere izango dugun ba, ensantzen bigarren eskuko merkatua ba, urtero egiten den bezala eta gero eraldaketa garrantzitsu horiek edo egingo duguna eh, kolonen ba, izango da ja urrengo ostiralean e, hogeita bian E, hogeita bia da munduko kotxerik gabeko eguna eta bertan pasako gara ba, iru karriletik bira eta erdiko karril hori izango da txirrindetarako eta albokoak bakarrik ba, transporte publikorako eta hori ere errepikietako da e, larun batean, larun bat e, hogeita iru bai. eta gero hogeita laguan izango da berriro igandero, ba, igande guztietan bezala